Bimera eta bateko urte urentzian zentuik haian dezokarotzek hesa bat eta hesa barna bat utzi du sibe uan justokin zentako eskibatu dien libruska hoi galtegin de jogu batitu koioz euskal zaina eta suazia alkartekoai. Nahi gynian eh, uratu aliande eta ordin eh, libru bat egin diagu suazia, eta euskal zaindiak alkarekin eta libru bat ateratu Eta ordin hortan badutuk bi zati nausi, alde batetik aliandek eh, be, bizi osun izkibatu din dutin artikulu eta libru sati sumait, eta ondotik jakilegoa sumait. Zerbait artikulu ala jakilegoa etxeki behar balin basen, aian de sokarotzen libruska hortan, zer elkiko zian galtzik inde berri berrize batitu koiosi. Ez, ez nahiago diata patu e, erantzian eranaldi hoi. eta hoiduk eh, elgarrizketa batetan erantzian militantziak bizitzia hartu dite. Eh, ordin erandezagin sibotarez e, militantziak e, bizia edo bizitzia hartu dit, Eta hoiduk. Uh, Egunin ba, eta baduik oita lauen, eta ene lo guti egiten behitzin omen eh, uste diat uh, <laughs> lauen ez egunin lan egin dila uska eta uskalerian alte. Mm. Hoiea ipatzeko duk abertzala izan zian eta izan duk bizi osun eta uh, eh, nula eran, hoi, hoi tranquilki er, eranez eta, mm. eta segitzez eta egitez. Aipatu diak gehorre bai prentsaitzineku, eh, ezian, eh, ezian fededun, uh, eh, aiande, nahiz eta Euskalduna fededun den, ez, ez, odin, uh, bai Jean-Louis Davantek uh, komparazione hoi egiten dik, eraiten dik, uh, nula, aiandek lan egin zila edo, bai, bebizi hartu dila, apes batek bezala, emanez bizi osua Euskai eta Euskaleriak. Mm eta sualziak alkartekuak baliatu di apada hortaz. Hortazteko, aita junez kazenaben histegian lantzen zena iziela, haian dezokarrotzen e, txekazen lan horta, eta justokin lan inauntzizian aita junez ekilan, libruzka edo segurago histegi horren lantzeko eta jaikitzeko, lan hoik aitzinatzen dira zidie eta urtirentzia beno lehen, ara agerazi behar luki, histegi hau, xusentuik. Oartaz dezagun ebai eh aiandezokaraz irratian eta sibeoko botzan partikulazki laguntzale izan dela luzaz, kronika hunan beste egin YouTubeen afamatien abatzen zaio egun bat zitz bat eta hunen urentzeko justokin proposatzen daiziet kronika hoietaik jabur baten entzutia. Neskak eta Potikua Lohikuntia Indian Jakintza Egun bat Hitz bat. Kan. Izkibatzen halda karan erre batekin bea edo bi aekilan. Kan, eran nahi du gizako. Gente kana. Konvenable, janti edo emable, frantzesez. Egun bat, hitz bat.